ahapetik emanaldia, jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko zortziak terditan. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan. Jean Iturriarekin bagabiltza senpereko historia hurbila lantzen. Jean Iturriak hogo urte betetzen ditu bigarren mundu gehlaren erdi erdian. Bikaren mundu gehla hori abiatzen da, orduan gazte hau nola bizi izan dituzu urte horiek? Ba, ni ne patetik, eh, eta handot, ez eh, soldado bezala, inen gehla hortan, parte bikatak dutala ama ortsut eh, nituen, eta nire amain aizpa bazen eh, landesetan, zimartan zeinan zen, laborantzan hasi zena, eta gero hain zenaja, beha zen ere osaba, kegradateko zen. Eta oita emeetziko buru lehenian, lehenian ortsiareinkin, jozien eskilak, eh, rio ziten, eta izan zen orduan eh, delako mobilizazio general delako gura. Eta nire osaba torri zen eguetxeat, Eta egoen, aita eta marik, oto ni usten alninduten, jaren itxeat, soldado ondoko astelenia bat zen, eta eta ne matantain Eta hola gisa hortan ez e, meit ez bada alegira. Baina, haragan eta han e, uruski ni eskolatik geldituta kusian laurantzako lanetan hasi hain da aiteenkin gauza hain itz banoan eh, kasia edo doi bat hasi beden eta hamari eta zitzeskiten. Errazuta, e, leku berdinak ziren, eh, hemen bezala, patartsuak eta han landesetan, eta etzen gauza ber, zen? Ez, zen, denak zela jatzen, denak zela jatzen, eta behien edateko askatek egiteko, bazien, eh, etxe hainitzetan, han bazien eh, putzuak bazien. Eta putzutik atatzen zen eh, kadenatekin birun bat behitia ematen zen, eta putzuetek atatzen zen ura, etxe gehien bazuten ben ura. Eta hala, ez inoen urketa biltzek eta ba, boka, eta bokateiteko ere, han berian jarte beretik atatzen zen, eta bertze laneko molde bat zen, binon, Hale, gaztian itzen eta orduan eh, nekeskoa eh, abiatu nintzen han lemizik urtetan, lemizik urtiameti. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steckt sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen wie einst, Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir beide Laterne stehen, wie einst Lily Marley, wie einst Lily Marley. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei dir Laterne stehen, mit dir will ich mal leben, mit dir will ich mal leben. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund, wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marley, mit dir, Lili Marley, wenn sich die späten wird bei der Laterne stehen, mit dir Lili Marley, mit dir. Marlene, bigarren mundu gerlako kantu famatu bat. Gerla denbora senperen aleman soldatuak plazan, Jean Iturria soldatu gora joiteko adin betean, zer eginen ote du? Ez gero, hemen sortiote da merriz genitzen, osaba lehen nik egerlan eta gero presonia eh, txat, eta gero ni txat hori Eta gero hemen, eh, ez ginoen, hemen, alemanak hemen ziren, eta zinuen eh, furfuri handikiteik, eh, zen etzen orduan eh, gaztetasuneko mestaik eta etzen eta salbu uh, hor uh, alemanek uh, altxatu uh, ordukoz, uh, behenkin bildu mila sortuak, klasa behar, eta hek egun guziz gaten zien, donian aldea kostaldea eh, hor eta eh, blokoz eta ikien iteko, hor, argintzan eta behontzan aizen zien. Eta gero, ek, krasa hura, altxatu zen, eh, naturalki egun bat eti bertziatak antzuten, bon, ez zuzu hemen izan dena, oai, Alemanian izan zuela na, eta harat deituak izan zien. Eta zenbe bakarrek bide, bide berriak atuzi mu baita bu emendik mendik muaz bezaldea bastu zien, bastu zen bit delandesetako ianetan gote zien, eta jolako, baina handan bastu izan da Alemanian. Eta guk, gue, gue klasak, eta gure doi bat lanian izan, izan ga, azkain gozolo hartan, egun guzian mautxokan eman gintuzten, eta egun guzian duzen zantinel bat, aleman zantinel bat, gu ebila, zenbereko gehiakat, bizikertian gaten ginen, eta behintuen, uh, eh, eh, bakotxak gu ezilua behintuenen lujian, gu epalainkin, eta nola lanian usatu egin e, ez, etzen baitezpada azken gozolan gertatu ginenak, e, ez dinen eh, baitezpa gaizki hildu. Eta zilo hektien behen, behen funtz gero hasi potuak eman zimenta ez ituriak, potoak xutik eman zuzten, eta eh, gero uh, uh, batetik bat egiteko, behen funts zen ora parasutistak behite jausteko traba gisa zerbaiten eman zuzten. doi, doi bat eh, izan ginen altsatu eh, altxatu gero bat ez du izan alemanen irako harremanek ez du bat izan. Un paese vuol dire non essere soli avere gli amici del vino e un caffè. Io vengo dalla città, conoscevo le strade, dalle buche rimaste, dalle case sparite, dalle cose sepolte che appartengono a me. Al di là delle gialle colline c'è il mare, un mare di stoppie non cessano mai. Il mare non voglio più, ne ho visto abbastanza preferisco una tampa e bere in silenzio, quel grande silenzio che è la vostra virtù. La sola freschezza è rimasta il respiro, la grande fatica arrivare quassù. Ci venni una volta quassù e quassù sono rimasta a rifarmi le forze, a trovarmi compagni, a cercarmi una terra, a trovarmi Un paese vuol dire non essere soli. Hain zuzen, gerla denbora hortan senpereko plazan ziren aleman haien manerak nola ikusten zituzten senpertarek, jan iturriak. Ba, ba, hemen bat zen, eh, tropak bat zen, eh, eta goizetan eh, ernia baitzien franko, eta gu etxetik hortuan behariak untraba egintuen, sentitzen egintuen, erribidian behem alohetan aizak, eta behen urratxak, tropen urratxak sentitzen egintuen, eta behen kantua bat zuzten, beti, beti kantaz, behen, musikak ez zuten meinan behen martxako, behen martxako ahota, kantuekin iten zuten. Eta bon, gauza bat bada hor, gizon horiek bestiak eh, bezalakoak ziren, hemen eh, neska gazteak baziren ere esenperen, nahiz gehla izan, etzen eh, halako eh, bortizkeriak eta gogorriki gehtatu. Pentsatzen dut, uh, hemen go neskeik ilan kubutzatzen guti aski, izan ote da, ez dakit, gero gehla eta gero, bezkontzarik edo hola, hola kurutzamendurik izan ote da. Ez dut uste, hemen, eh, ez dut uste, ez, ez bate bertzia behin hobiak ginen lakoz, behin hona ah, guti izan da nik uste hemen gogaztiekin da Alemanen nena nahtian. Sarbo, eh, hoi eskontza da ipatzen mitu nik ez autotu alem, eh, bat, dek zuen, alemaniatik, eta hek familia ongi, familia goxua eh, montatu izan dute Harat preso joan eta han, eh, han eskonduik etorri zen han, han laboraria zen, eta laboraria itxe batean, uh, han, berze, presoni hain laboraria itxen lanian izen, eta ez dakit, be, be izen edo inguruetako, norbit ez hau zein zuen, eta gero, han eskondu, gero ez uh, es, kusia behinan, uh, lifratuta onduan, han eskondu, Berritza hat eskontzeko gantzen, eta han eskonduik ekerri zuen behemaztia honat, eta ongi emazte gisakoa eta familia ongi Ixakoa handatu zen. Eia, eia, eia, badugu ganua. Eia, eia, eia, ahazt dezagun gehua. Ahazt dezagun gehua. Eia, eia, eia, badugu ganua. Eia, eia, jarraz dezagun geroa Ea, ea, ea, ella, ella, ella, ella. Iba ziek. Gerla ondoan, urratx handian txartzen da senperen mundu begia Anitz eta bordari duen senperek nola kudeatuko du ekonomia aro behiaren bihurkune hori. San Gerla onduan, berruita hamar urte hori, berruita hamar jutan urte horietan, mm, bada hor, iraultza bat abilatzen eh, dena, iraultza, laborantza mundua hunkitzen duena erdi zerdi, eh, denak eh, aldatzen dira, emeki, emeki, traktorak sartzen dira, eta hor, delako letrantu glorioz, deitu diren urte horiek, <laughs> irurogeia eta latonita hamarra hartian urte horien hastapena da, eta hor, eh, zer pasatzen da hemen txemperen, egite maituzu anehitz laborari partikulazki etxetiak bazirela orduan, ez te anom, tipitu, etxalde tipiak zirela egiten baituzu, zer nolako aldaketak egertatu eh, dira? Hor, eh, demora hartan, eh, etxalde tipiak beti, beti dute behin funtsekin. Baina demora hartan, sisen jendia hogita hartu eta hoik, etxean itentzien hoiken hasteko hogiatzen gehiago txikitu zen edo geditu zen hogietetik. Eta Labrontz, aktuari eman zen, baina etxe, etxe alde ez zuten Eta aktuari atxiki zen, eta jendia abiatu zen, esnek, esneko kabalen askuntzari. Eta hor, hor bazien etxe alde kosko hak, aski, aski moldian atetu zienak, eta bazien, bazien erreglamendu atzok ez baita ezpada, ononak, behin uh, behar zen erreramendu eta jarri behar zen, eta zazien uh, jarri zienak, uh, eta uh, behen ez eta aski molde pugitean atetu zien, behin uh, gero izan zien, nekezia hamdiak izan zien, ez behar zen hein ateatu eta gaitiko, hartan bat zien laboratxeak, behen bai, ez nien utzi behar izan zutenak, eta behar zeik kabalak justen, eta behar zezerbiti lotu zien eta gero denbora berian, uh, eh, gute da eski traktor bat edo bat ze abiatu zen lehenik, orduan uh, eh, lehemiziko traktorra gertu zielaik jendiek pentsatzen zuten hemen ez zela hor Frantzia behere zela egiten bezala hemen traktorra behar leku izain, baina hemeki, hemeki, denek, denek uh, izan dien guziek, behen traktorrak moldatutuzte denek, Ben, uh, uh, ez nekuntzari, ez nekuntzak eh, eman du deiro posiat edo zen, eta gero lehen hau antxinean mailegu igetzen, etzen ez kredita izan, enprontek etzen ez hau zen, denak abietu zen, denen uh, launtzenki, de eh, jendia moldatu zen, eta emeki emeki, etxe, uh, laborantzan aizien, etxe guztiek baituzte behen traktorak. Eta uh, nik zautzen dut, uh, gizonak, uh, aski patak gaztuetan, behen lanak moldatzen duzena, behen tratorrekin. xuxenian eh, ez trebeska, hiribek prudenki hiribek dute, behinan xuxenian azten duzte patakak eta aski kokinak eta eh, eh, moldatzen duzenak behen tratorrekin. Asperen den geltokia, asperen geltokia, asperen den geltokia, 거야 Mila behatzie urteetan, iparaldeak kasik osoki inharrausi zuten roman roman arazoek, eh, lujak sobera barriatuak zituzten laborari etxen artean, ere muak trukatu behar zituztelata. Senperen izan ote da arazorik, jan ituria. Bazen eh, denbora bat ezazteko aipatzen zen hiz bat, ona edo txarra, eh, nola gerta, ez baitzen denen berdin, hori zen roman roman hitz famatu hura Orduan, holako joma-proma horren gainetik, nola bizi izan zinuten hemen hori senperen? Go, parte horretak ahas bere xeonaka. Go, ez du, dör joma nihon joma-proma ah, kutsuik ezautu hemen, erri gozian. Hori, piskat harri harri da, zenta beste herri batzuetan biziki uh, gauzak minberatu baitziren ere herritaren artian bereziki. Berdi, ba, baina hemen, eh, hemen ez da gertatu. Eta gertatzeko manera gizan maliet, hemen seur eh, mimera izin zela zen, bazien, eh, <clears throat> bazien horodoki oitan urak piskat artetan kritzikatu ike lur eta mendiska aldeta lapitza hori dute mendietako lurrek eta han bertze lur mota atzen. Eta jomam jomam hoi eh, etzen, eh, etzen ahezki onartu eizein hori zintien, kataskak eh, zintien zego, baina ez, ez ga hortatu, ez da gertatu jomam jomam nik, ez da behine izan zenberen. Beraz, jadanik, eh, azkenian, onde, etxaldeak, ondasunak inguruan baitzituzten edo hurbil. Hobilisko, hori biztan dena, beste han hitzek urgun izan balituzte biziki bajeatuak, eh? hori gertatuko baitzen. Bon, hemen, uh, eh, bertzeki gertatu da, hemen uh, bazien uh, erriak bazituen laje hainitz, bazuen, erriak bekontuz euskanak, laje hainitz. Eta laje hetan, eta hek, uh, laje hek, uh, pesa handiak gertatu izan, luhto ditu erriak, eta eh, gero laborari, laborari eta laborariek parte handiak hartu duzte lur horietan. Eta behaz, uh, hemen zien uh, etxealde kosko batzueke, izan dute emendazione handiak, eta ne neosteko laborantzan aizan diena atxiki dutenak, uh, laborantza hoiki esker, uh, bizi, bizi moldea pixka ondu da. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong. call. frantseseraz ari zen kantari hau, ainhoa arteta gipuzkoak kantari lirikoa ginuen. Etxalde tipiak eta familia handiak mila behatzie hunte hirurugei urtetan, eta orain nolako ondorioak izan ditu hirurugei urtetako iraultzaharek harek, senperen, jan gila. Oh. Hanek ez autotan gene aurrian, familia handi, handi hainitzek, laborari familia handi hainitzek, etxeko zaharenak, eskolatik edizian zen, eskolare ez baitzen horan luze eta eskolatik edituta ematen ziozten, etxe batzuetan kasik janien truk, ongi zautut, eta kasik janien truk, uh, mutil bezala, Hama bi ema urte eskolatik dituak eta hor. Gero amarrago moa urtzotetan uh, egiazke mutil sartzeko manera uh, zirte orduan patu gure berkoitzen berzi isa egiten, Orduan hek aldatzen txen, uh, nomen mutil sartzen txen. Mutil sartzen Edo gazte, gazte kontukoak hemen hainitzi dena demoratian denak bisikritian egiten txen. Eh, kostalde hortan, donianeko alde hortan, eta hor, da handiak eh, abiatu baitzien, johat hainitz eta hainitz eh, gazte emendik egaten zen, tropaka eta bisikretian, eta etxetako gazteak puskat hola harintzen ziren. Eta, neskak? Neskato gaztea behiz, neskato gazteak hainitz neskato, neskato baten zen, eta gero etxetan ebazien, eh, edo josten edo zerbait horreko sartzen zienak, binean... Eh, eta baiseat, eta Amerikitarat, eta orduan eh, bazen, eh, ere joera hori, batzuek ezinbestean. bestean egitik, Parisiat izan du, Parisko irian, iriko empleatu izan dienak, izan du handan Eta han haratzen mit heldu eta han hek askiongi plantatzen ziedaik, ez hau zentziozten gazte batzuk, aratera manaz dituzte. Baina Ameriketak, bue egitik, emendik, seperetik, ez da baita ezpada hain izibatagan. Uh, eh, Bertze hauzua gehi azotak ezabtzen dut jendak ian berian, uh, tropak Ameriketat. Et baina hemen guk ez Ameriketako haratun hain izan izan. Orduan, senperen, aldaketan izgertatu da, hirurogei urte horietan. Bon, laku bat eh, eh, egin zen hor eh, senpereko eta alde batean, eta bai eta ere, orduko danik, pentsatzen dut mugimendua pixka bat hasia zela, bazela joera bat eta interes bat kanpotik e, senpereat bizitzeat egiteko ez, hasteko, senpertaren nombrea azkerki hemen da. Bai, lakua, haintzira hoi, haipatze oso, astapenean izan zen. Aldi meleko gataskak, behinan, gero emeke emeke denak ah, ez ditu die, eta lako horrek ah, ekatzen du, bai, hiari, hiari ona ekatzen du, urte hozian ah, diru alde polita esatzen da. Eh, egia gizartako montazioenak emantu, badie bakantzetan, oporretako demoretan, gazte hainitz empleatu hor horko zerbitzu izan, eta gisa hortan, lakuen inguruan e, hor montatu die behar ba lehen kopien berian berreun bat etxe, eta guai behar badie hirun eta guiti, ezen erriak baitu hor berian hemen nazionia e, etxe dogen eta etxe behar badie hor behar ba bizpeiru egun etxe zehuk badie eta jendi hainiz sartu da kanpotik. hor, hainiz, eh, hainiz kanpotak eh, deuzu, badie egitak zemite, hor munda, mundatu dien, baina hainiz kanpotik eto heikako jendetie. Hara, sanituriarekin ibili garela senperen bahna, historia handia eta tipia gurutzatuz eta beti ere ahapetik. urengo arte. Ahapetik emanaldia. Jesuna baten izakutza astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko sortziak terdetan. Ahapetik iman aldia. Euskal irratietan. Euskal irratietan.